الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وأهمامنا وهمومنا يا رب العالمين tutaendelea na darasa yetu lakini tutarudi nyuma kidogo kwa itabidi tuanze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 unatakikana kwa mwenye kuzingatia kupata faida na kunufaika na sura hii na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema maneno haya mwanzo kabisa mwanzo kusimulia kisa hiki kisha akasema idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabu ila abina minna pale waliposema nduguze wale eh? ndugu zake Yusuf hakika Yusuf na ndugu yake wanapendeza zaidi kwa baba yetu kuliko sisi ile ihi ilishaanza kuingia hapo wanamwonea fii kuna fii ni Kiswahili fi eh chatumika humo tu sehemu nyingine kwamba huyu anaona fi kwa maana anamhusudu amuonea wivu sasa mapenzi ya mzee wao Nabiullahi Yaqub alayhi salatu wassalam kwa mtoto wake Yusuf yalikuwa ni makubwa na sababu ni yale anayoyaona kwa mtoto wake mbona huyu hayuko kawaida mbona nyendo zake huyu ni kama zangu na taarifa aliyopewa na mwanawe kwamba mimi nimeziota nyota kumi na moja na mwezi na jua na mwezi vyote hivi kinisujudia akajua huyu mtoto wangu ana jambo huyu mapenzi yakawa yamezidi kwa mtoto yule na mapenzi yanapozidi huwezi kuyazuia athari yake inaonekana kwa namna anavyomsemesha namna anavyomwamiliana naye anavyomchukulia ukiongezea na ule udogo wake kwamba huyu ni mdogo ukilinganisha na ndugu zake wengine sasa wale wakaona fii wakalizungumza hili wa akhuhu ahabu ila abina minna Yusuf na ndugu yake wanapendeza zaidi kwa baba yetu kuliko sisi wa nahnu usba na hali ya kuwa sisi ni kundi inna abana la fi dhalalin mubin kwa hakika baba yetu yu katika makosa yaliyo wazi hapa pana pana faida hapa miongoni mwa faida hizo za kimalezi kama hakuna sababu za msingi kama hakuna sababu za kisheria basi jiepushe sana kufanya upendeleo wa dhahiri kati ya watoto wako utakuwa humsaidii yule unayempendelea utamuhumiza na utamjengea husuda kwa ndugu zake utajenga uhasama unaotengeneza wewe ni uhasama wa familia wewe utaondoka utawaacha hawa watoto huku nyuma na hawa kwa sababu wote wanatoka kwenye asili moja wewe ndiye baba yao ukionyesha upendeleo kwa kitu ambacho hakiko dhahir kwamba kwa nini huyu yuko mbele zaidi kuliko wengine kama kipo kitu hicho na ukawaambia mimi nampenda huyu ndugu yenu kwa sababu kadha kadha kadha ana adabu ana heshima ana bidii kwenye masomo ana hiki ana hiki anajitahidi katika taa na ibada kwa hili mimi nampenda kwa yoyote ambaye atakuwa kama hivi mimi nitampenda zaidi wakajua ah kwamba sasa kwa sababu sisi ni machokoraa ndio maana hatupendi kwa hiyo watajua sababu wao wenyewe simefahamu lakini huna sababu yoyote wampenda huyu tu huyu amsaidia unaiharibu familia yako kwa upendeleo ndio maana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akahimiza na akawajibisha uadilifu katika ugawaji katika kuwapa watoto ukishampa huyu basi na mwingine umpe kwamba hii nyumba hii nampa huyu mimi nampa tu na huyu pia mpe au usiwape wote tumefahamu kwa ni mafunzo mazuri sana na wazazi wengi wanafeli hapa kwa hiyo watoto walipogundua kuna mapenzi lakini baba yao ni nabii hawezi kuleta upendeleo usiokuwa wa haki ni kwa yale aliyoyaona kwa Yusuf katika mambo ya haki na nuru ile ya unubuwa iko kwake na mingineyo ambayo kama mzazi yalimpendeza kwa mwanawe wao wakasema kwamba huyu Yusuf anapendelewa tutamkomesha huyu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin kwa hakika Yusuf na ndugu yake wanapendeza zaidi kwa baba yetu kuliko sisi na hali ya kuwa sisi ni kundi tuko wengi na hali ya kuwa sisi ni wengi hakika baba yetu katika makosa yaliyo wazi inna abana la fi khata'in wadihin sasa uqtulu yusufa aw tarahuhu uqtulu yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum muweni yusuf mmoja kataja rai yake hiyo muweni yusuf au mtupeni kwenye ardhi ambayo utatakata kwenu ninyi uso wa baba yenu au mtupeni kwenye ardhi ya mbali huko hilo litapelekea kutakata kwenu nyinyi uso wa baba yenu atawatakasia nyinyi atakuwa awelekea nyinyi si Yusuf hayuko tena mwandani wake na kipenzi chake hakipo tena sasa watoto tuliobaki ni sisi tutamfaidi baba yetu na upendo wake utazidi kwa hiyo huyu auawe huyu au akatupwe mbali huko watakunu min ba'dihi qauman salihin na baada yake mtakuwa nyinyi ni watu wema baada ya kufanya tukio hilo mtatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtu man taaba taaba Allahu alayhi atakayetubu Allah atamkubalia toba yake si mshafanya mauaji au mmeshafanya uharamia huo kwenda kumtupa mbali kwani toba hakuna tena siipo basi mtatubia mkitubia mtakuwa watu wema mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ay watakunu min ba'di ma taf'alunahu bi yusufa qauman salihin tatubuna ila Allah min dhalika as-sani' mtakuwa nyinyi baada ya ile mtakomfanyia Yusuf mtakuwa watu wema mtatubu kwa Allah kwa sababu ya kitendo hicho qala qailun minhum la taqtulu yusufa akasema msemaji mmoja miongoni mwao msimuue yusuf wa alquhu fi ghayabati aljubbe na mtupeni kwenye kina cha kisima walquhu fi ghayabati aljubbi sababu visima ilikuwa havijai maji mengi lakini mule ndani ya kisima kuna kama pango hivi kuna kina kule mtieni hivi kama ni visima yenye kujaa maji kimtumbukiza taghariki ndani kwa hiyo kimtupeni katika kina cha kisima yaltaqituhu badu as-sayyarah watamuokota yeye baadhi ya wasafiri in kuntum fa'ilin ikiwa ni wenye kufanya kama watakufanya jambo lenu hilo na njama zenu hizo fanyeni hivi msimue mauaji mabaya hiyo ni dhambi mbaya afadhali kumtupa kisimani kuliko kwenda kumuua hmm. pana maneno mengi hapa na faida nyingi ambazo zinaweza kuzipata sisi kupitia matukio haya katika faida tunazozipata kwenye jamii pakishakuwa na watu hajapokuwa wachache wenye akili timamu wanapunguza kiwango cha maafa jamii ikishakuwa na watu hata wachache japo wachache tu wenye akili timamu wenye uwezo wa kuyatazama mambo kwa umbali zaidi Allah subhanahu wa ta'ala hujalia kupitia wao kuyachechesha na kuyafanya madogo yale ma maafa palitarajiwe patokee jambo kubwa lakini kwa na watu wenye akili jambo likawa dogo sasa Yusufu angeuawa huyo lakini wale watu wenye akili kubwa wakaona hapana asiuawe atue atiwe kisimani asife na huko kisimani ataokotwa na kisima chenyewe atupwe kwenye kisima ambacho wasafiri watapita sio kisima cha huko mwituni kwenye mbwa mwitu na vitu sio huko ikawa hakuna mtu yoyote anaweza kumwona la tumwekeni kwenye kisima ambacho wasafiri huwa wapita na kuchota maji hapo hata ukotwa atapelekwa mbali huko kwa wale watu wenye akili wakalidhiriki jambo hili kwa sababu la yasluhu alqawm fawda la sarata lahum au la surata lahum wala surata kule imekuja kahum suratun shuara ibn malik aliposemaje واخبروا باثنين او باكثر عن واحد كهم saratu suratu saratu kwa sababu neno sura ni wenye kutembea usiku sara ni watukufu shurafa maana tofauti kitia dhamma maana nyingine kitia fatha maana nyingine wa akhbaru bithnain au bi akthara au wahid kahum saratun shuara kwa pale anasema katika mshairi la yasluhu linnasi fawda la sarata لهم wala sarata idha juhaluhum sadu maana maneno maneno haya ni maneno mazuri watu hawezi kusilihi wakawa wema kwa fujo pale ikiwa hawana watukufu kwao na watukufu hawatakuwa na nafasi ikiwa wale wajinga wao ndio wamekuwa mabwana wakuu sio tasikizo wao wajinga ndio wamekuwa mabwana wakuu watasikilizwa wao sasa hapa anachokizungumzia ni kwamba yule mwema mchache katika wale wengi aliweze kuzuia maafa haya maana maafa yangekuwa sasa ni kuuawa Yusuf wakutulu Yusuf kama ah msimuue Yusuf mimi niko pamoja na nyinyi tusimuue tunataka tufike kwenye lengo bila kuleta madhara makubwa lengo letu ni nini ni sisi tupendwe na baba yetu Yusuf akae mbali na baba yetu ili sisi tupendwe maadamu huyu yuko hapa na mzee sisi hatuna letu tum, tumweke mbali sasa kumweka mbali sio lazima tumue tukamweke kwenye kisima huko kwenye njia ya wasafiri watamokola tutaona kumzia mbali huko itakuwa lengo limefikiwa sio basi tufanye hivyo ah ni hivyo umefahamu eh pia katika aya inaonyesha inapendezwa watu kuwasitiri kumsitiri mwenye kufanya makosa kwa kumtarajia kutubu alimamu imam al-Alusi anasema inma lam yudhkar ahadun minhum bismi satran ala al hakutajwa mtu yoyote katika hao kwa jina lake kwa ajili ya kumsitiri yule aliyefanya ubaya hakutajwa lakini Allah angetaka angemtaja fulani kasema hivi si watoto wa, wa, wa Yakubu wajulikana kwa majina yao yuko fulani yuko fulani yuko fulani yuko fulani sasa huyu fulani ndio aliyesema hivi na hawa ndio asbat kwa sababu ukisoma qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbat asbat ni yale mafuko kumi na mbili ya wana wa Israeli ya watoto wa Israeli watoto wa Israeli Israeli ni Yaqub kwa hao watoto wana mafuko yao haya kila mmoja ana uzao wake hawa katika hao watoto 12 hawa kila mmoja ana uzao wake Yusuf ana uzao wake Binyamin ana uzao wake Yahudha ana uzao wake Lawi ana uzao wake kila mmoja ana uzao wake sasa angefedheshwa mmoja kwamba huyu aliyesema hivi alikuwa Lawi huyu naona sasa ilikuwa tabu pale ah kumbe la ndio alisema kwa hiyo wale watoto wake kizazi chake mababu yenu ndio alitoa ushauri Yusuf auawe kwa hiyo al-Imam al-Alusi katika Ruhu al-Maani anasema wa inma lam yadhkur au lam yudhkar ahad minhum bismi satran ala al-musii rajaa taubati hakutajwa yoyote kwa jina lake kwa ajili ya kumsitiri yule aliyefanya uovu kwa kutarajia kutubia wa kullu minhum lam yakhlu min alisaa na kila mmoja wote hawa kuna hata mmoja aliyeepukana na kufanya makosa wote wamefanya makosa lakini huyu alitoa rai hii wa intafawatat maratibuha hata kama makosa yanatofautiana daraja zake wote wamefanya makosa wote wamekula njama lakini huyu atoa rai ya kuuawa nani huyu utajwa ili kusitiriwa eh? kwa sababu alibratu fil qawli la alqa'il wanasema mazingatio kwenye kauli na sio kwa yule msemaji palisemwa hivyo haya kisha aya zikaendelea Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba hawa mabwana baada ya kula njama yao hiyo wakamfuata baba yao qalu ya abana malaka la tamanna ala yusuf wakasema ee baba yetu una nini mbona hutuamini juu ya Yusuf una nini wewe baba yani mbona hutuamini juu ya Yusuf wa inna lahu lanasihun na hakika sisi ni wenye kumpendelea kheri yeye sisi tumpendelea kheri yeye ndugu yetu arsiluhu maana ghadan mwache kesho aende pamoja na sisi yartaa wa yal'ab alishe wanyama na acheze na sisi wa inna lahu lahafidhun na hakika sisi ni wenye kumchunga ni wenye kumhifadhi yeye na hakika sisi ni wenye kumhifadhi kumhifadhi yeye tutamlinda mwache ende na sisi قال akasema nabiullah yaqub inni la yahzununi an tadhhabu bih ay inni la yahzununi dhahabukum bi yusufa ila albariyah kwa hakika mimi kunanihuzunisha nyinyi kwenda naye suala la kwamba nyinyi mtoke naye mwende naye huku jambo hilo lanipa huzuni mimi wa akhafu an yakulahu dhibu na ninahofia akaliwa na mbwa mwitu wa akhafu an yakulahu dhibu na ninahofia akaliwa na mbwa mwitu wa antum anhu ghafilun ili hali nyinyi ni wenye kumsahau mtacheza mtarukaruka mtakwenda kule mtalenga shabaha mtajisahau alafu ndugu yenu atapatwa na madhara na nyinyi mmeghafilika hakuwaambia moja kwa moja kwamba nyinyi mtamfanyia ubaya hakutaka kuonyesha kwamba na wasiwasi na wao ah na huzuni tu kwa sababu nawajua nyinyi watu wa mchezo mtacheza mtaghafilika ndugu yenu atapatwa na madhara kumbe akisema vile alikuwa anawafundisha hoja anawapa hoja na wao ya kuja kujitetea hoja hii ili ile alizungumza baba no wakaenda hivi hivi na ile mantiki yake ile sawa قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون وكسيما itakuwaje aliwe na mbwa mwitu na sisi ni wengi ni sisi ni kundi kubwa au na hali ya kuwa sisi ni kundi kubwa eh itakuwaje mbwa mwitu amri basi sisi tutakuwa ni wazembe basi sisi tutakuwa ni wenye kuzembea kwa hiyo inna lamu lamu na in takuwa ni ibtida lamu ya ibtida sawa na idhan itakuwa ni jawabu katika neno inna idhan la khasirun kama akiliwa na mbwa mwitu na hali ya kuwa sisi ni kundi basi itakuwa sisi ni watu wazembe na jawabu maneno yatakuwa kwa namna hiyo eh katika maneno haya ya nabiiullah yaqub Allah yatueleza hapa inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu yakulahu dhib hii inatuonyesha kwamba la hadhara ma'a al-qadar hakuna tahadhari mbele ya qadar maadamu jambo limeshakadiriwa hata utumie tahadhari zipi likiwa jambo hili limepangwa kutokea litatokea idha waqa'a alqadaru dhahaba اللب وعمي البصر pamoja na hivyo angalia katika hikma ya Allah pamoja na hivyo lazima tahadhari ichukuliwe si tahadhari haizui qadar lakini imewekwa shar'an kuchukua tahadhari kwamba sasa bwana kama Allah akitaka wewe uingiliwe na wezi katika nyumba yako wataingia tu basi usifunge mlango acha mlango wazi si qadar aqilha wa tawakkal mfunge ngamia wako alafu ndio utegemee kwa Allah funga mlango alafu tawakkali kwa Allah kwa zile sababu za kisheria zote zinakubalika kama sababu za haramu hazitakiwi ukatumia uchawi kwenye kujilinda haitakiwi wewe mchawi sitakwambia mbona unafunga mlango hajaelewa sheria ya Allah kama haifai kujilinda basi ulala mlango wazi aje huyu muhurumia hajaelewa dini hajui dini huyo ni jahi umeelewa kwa hiyo tahadhari ichukuliwe lakini pamoja na tahadhari Allah akitaka lake lawa sawa haya hiyo ni katika faida naona nimeingiza hapo alafu baadaye inshallah tutarudi tena katika kuzitaja fawaidi nyingine haya katika faida tunazozipata kwenye aya hizi kwanza tunaona alhuznu amrun fitriyun mtu kuhuzunika ni jambo la kimaumbile mtu yote anaweza kupatwa na huzuni ikiwa nabiullahi yaqub ilimpata basi ndio hivyo mtu mwingine asiyekuwa yeye ni mimbabi aula kadhalika katika vitu ambavyo atakiwa vitazame haitakiwi kumfundisha hasimu yako hoja kuna jambo ulijua likalie kimya usimpe hoja na maneno ya kusema umechukua kwenye hii inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an yakulahu dhib kwa sababu haya maneno hayo walikuja kuyatumia fa akhadhu min famihi hadhihi alkalima ja'aluha udhrahum fi ma fa'aluhu ibn kathir asema hivi anasema fa akhadhu min famihi hadhihi al-kalima wakachukua neno hili kutoka kwenye kinywa chake waja'aluha 'udhrahum na wakaufanya kuwa ndio udhuru wao fima faalu kwa yale waliyofanya alisema tu wa akhafu an yakulahu dhib walaqanahum ma yaquluna min al'udhri كأن يعقوب عليه الصلاة والسلام بقوله وأخاف أن يأكله الذئب لقنهم ما يقولون من العذر kana kama aliwafundisha wahoja ya ile tutakachokisema katika kutoa udhuru eh haya